Գրիգորի Աֆանասյանին Արցախում շատերն են ճանաչում որպես քաղաքականության մարդ, նաև որպես սկզբունքային յուրօրինական հատի, սակայն քչերը գուցե գիտեն հողի նկատմամբ նրա սիրո, կապվածության ու քնքշության մասին։ Գրիգորի Աֆանասյանը Ստեփանակերտի ծայրամասերից մեկում իր տամբակում վարդեր է աճեցնում, հատուկ մշակատեսակի, ու այդ վարդերից մուրաբայեփում ու հյութ պատրաստում։ Ինչու, որովհետև իր պահանջկոտ ու խիզ բնավորության պատճառով այդ գործը ոչ մեկին չի վստահում։ Թերթիկները սկզբում հանձնում էին կար Արցախում գործող ընկերություններից մեկին։ Հետո հայրիկը որոշեց, որ ինքն է եփելու, չհավանեց ապրանքը ծիծաղելով պատմում է Դուստրը Մարգարիտան, ով որոշել է զբաղվել իրենց վարդաբույր արտադրանքի բրենդավորմամբ եւ միասին հայր ու աղջիկ զբաղվում են այդ ընտանեկան փոքրիկ բիզնեսով։ Մեր ածեն կոչում է Ձեդո Բաբո, մենք արտադրում ենք վարդի մուրաբա, հյութ, կագբա այդ միտքը առաջացա 20 թվականի պատերազմի ժամանակ երբ արդեն եղել ենք Երևանում ու ես մասնակցեցի դասընթացների ակտիվ սոցիալական ձերներես ծրագրին եւ այնտեղ առաջացավ այդ միտքը դասընթացներ էին վարում մեզ net online դասախոսները եւ հետո pitching է եղել մենք յուրաքանչյուս ներկայացրեք մեր բիզնեսը այնտեղ եւ արցախցիներ են եղել եւ Հայաստանի բնակիչներ ոչ միայն Երևանի այլ մարզերից Առայժմ արտադրանքի ծավալները փոքր են՝ 200 շիշ հյութ նույնքան մուրաբա, բայց Մարգարիտան հավատում է, առաջիկայում կկարողանան ավելացնել ծավալները։ Իրականում Գրիգորի Աֆանասյանն իրեն համարում է բիզնեսից հեռու մարդ, ավելի շատ վայելում է արտադրական գործընթացը, հողը շատ է սիրում, աշխարի բոլոր կռիվները հողի համար են, ասում է։ Ես ճիշտ ասած բիզնեսից շատ հեռու եմ։ Նո կռիվի ժամանակ մտածեց, որ վերջապես մի բանով պետք է զբաղվենք։ Ճիշտ ասած հողը ես շատ եմ սիրում։ Ես ինչքան աշխարհում կռիվներ ջրներ գնում են հողը ամառ է գնում։ Բայց ես հողը սկսեցի մշակել։ Դաժե կռիվը գնում էր 92 թիվին, ես գնում էր Բալուջայում, այս ծառերը բերում էր, աճացնում էր ինձ մոտ։ Այն ժամանակից գցեցի ես, ես սկսած ես վարդերը բերել եմ Դագիմ Սարոյից Միրբաշիրի մոտ հայկական գյուղ կա այնտեղից իմ ուսանողներս են բերել ես այս ունիկալն է սորտը այս լավ սորտը ոնց ասած մեր զրուցակիցը վարդի թերթիկների վարդի օշարակի ու մուրաբայի օգտակար հատկություններն է մեզ ներկայացնում մուրաբայի պատրաստման տեխնոլոգիան 100 գրամ թերթիկներից 1 կիլոգրամ մուրաբա ենք ստանում ավելի քան 5 կիլոգրամ թերթիկ ենք հավաքում այգուց ասում է իհարկե դրան զուգահեռ այգու այլ բարիկներն են վերամշակում եփելով ընկ կույզի, տանձի, խնձորի, սալորի, բալի մուրաբաներ։ Շրջափակումից հետո եւ տնամերձերը մշակելը եւ գյուղմթերքը վերամշակելն ակտուալ է ու անհրաժեշտ, բայց շեշտադրումը վարդի վերամշակման վրա են դնում ու բիզնեսը կառուցում հենց այդ հիմքի վրա։ Շրջափակումն իհարկե վնասներ տվել է, բայց այն ներքին ռեսուրսները մոբիլիզացնելու խթան է նաեւ, ասում է Գրիգորի Աֆանասյանը։ Այն ասում են net խուդա biz добра, մեզ еще շատ առաջ գցեց այս Ադրբեջանը ինչ բլոկադա վերսել ճանապարհները կապել։ Ուզ զաչզած սկսեց հողը շատ ուժեղ մշակելը самообеспечение, самофинансирование, այս ձևի կգայցելա։ Նո հետագայում շատ լավ կգնե։ Ես համոզված եմ ճանապարհները բացվելու են, ոտ։ Ի մեր ապրանքը գնալը։ Իսկ արտադրանքի համար արտահանման շուկան ուսումնասիրում են հիմա։ Մարգարիտան հետաքրքրվել է։ Պահանջարկ կա Հնդկաստանում, Սաուդյան Արաբիայում։ Վարդի Մուրաբան շատ հարգի է ուրիշ երկրներում նույնպես, ասում է Մարգարիտան։ Հայաստանից էլ արտահանողներ կան։ Մենք փորձելու ենք գործընկերներ գտնել եւ համագործակցել։ Մենք մեզ համար ենք անում, ասում է Գրիգորի Աֆանասյանը։ Այլ մակարդակի բիզնես անելու համար ռեսուրսներ պետք է ներդնել։ Ինչպես է, որ քաղաքական գործիչը այդքան կապված է հողին ու սիրում է հող հողագործի աշխատանքը, երբ է հասցնում կարդալ, վերլուծություններ գրել ու հող մշակել։ Это как человек душа и тело. Марты Իրան մարմինը, Իրան խելքը, դա ոնց է, միասին են, դուշա է ցել չդեմ հայրը ոնց, то есть մարմինը գործանում, հոգին Իրան գործանում։ Ի երկուսը մեկ-մեկին дополнительно։ Սիմետրիա չի կարող ունի հակառակ։ Ես դու չաշխատես, քո հոգին ուժեղագն է։ Ի հակառակը, հոգին ուժեղագն է չաշխատես, то есть աշխատել։ Поэтому все Իրան տեղում։ То есть взаимодействие природы Հողի հետ աշխատելը շփվելը փիլիսոփայություն է, ասում է նա։ Մարդը բնության արարած է եւ կատարելության հասնում է բնազդից դեպի մտավոր հոգեվոր զարգացման երկար ճանապարհն անցնելով միայն, որտեղից է գալիս սերը հող հողագործության խոհանոցի հանդեպ։ Գրիգորի Աֆանասյանի մայրը Թիֆլիսից էր, նրա նախնիները Մուշից։ Ինքը Աֆանասյանն ընտանիքով Արցախ տեղափոխվել է Մահովաբադից, Գանձակ քաղաքից հայր ու աղջիկ կիսվում են հիշողություններով։ Այս ժամանակից մաման էփում էր, ես նայում էր, ես սովորում էր։ Ու մայրիկիս այդ հա։ ամեն ինչ միասին են անում, հա։ պրոստը մամաս հար 10 տարի ինչ մահացել է։ հա։ Պաստորի 1-10 տարի այս տանն ենք ապրում, նո ինքը պաստորեն չի վայելել։ Դա մահացից հետո ենք իբ տեղափոխվել այս։ Տենց համտատիկից էս հիշում, համայրիկիս է տոկնելա, մայրիկիս էլա միշտ։ Չէ, մենք պաստորեն ենք։ Հեշտ է Գրիգորի Աֆանասյանի հետ բիզնես գործընկեր լինելը։ Հարց հարցս Մարգարիտային էր ուղղված՝ դժվար է ծիծաղումը։ Պատրաստման տեխնոլոգիայի նկատմամբ շատ խստապահանջ է, բայց որոշ տեղերում նաև տեղի է տալիս։ Այն դեպքում, երբ հարցը ֆինանսների կազմակերպմանն է վերաբերում, ասում է Մարգարիտան մասնագիտությամբ տնտեսագետ հաշվապահ է, դասախոսում էր, աշխատում է կապի ոլորտում։ Այստեղ հայրական տուն գալիս է մանկության վարդիբույրի ու վարդիմուրաբայով թեյի, նաև հիշողությունների ու ջերմության հետևից, ու այդ ջերմությունը փոխանցում է նրանց, ովքեր սիրում են Աֆանասյան Սարգսյանների վարդաբույր Մուրաբան ու Հյութը Սրփուհի Վանյան Արցախ լրատվական